บุ๊กทูเจ็ดเสียมหมายเลขลิชบมดิฉันนับยาลิชุูหนึ่ง สอง สามอดินดวา т รี ดิฉันนับถึงสามยาลิชูดาตรกดิฉันนับต่อไปยาลิชูดะลีสี่ ห้า หกชาติริพัชชิสต์เจ็ด แปด เก้าเซียมวอเซม девять ดิฉันนับ я лечу คุณนับ ты лечишь เขานับ ён лечить หนึ่งที่หนึ่ง один перший สองที่สอง Два. Другі. Сам. Ті сам. Три. Треті. Сі. Ті сі. Чотири. Четверти. Ха. Ті ха. П'ять. П'яти. Хок. Ті хок. шесть Шосты. เจ็ดที่เจ็ด Семь. Сёмы. แปดที่แปด Восемь. Восьмы. เก้าที่เก้า Девять. Девятый.